Ara chadeon entzle eg guiereri. Eta ongi etorri guzieri hilabete untako aktualitatea jorran emankizun untara. Inarri reizuz niz eta gaurkoan eni izanen da usaian joso bidartek gidatzen duen emankizun hau nolabait animatzea edo dinamizatzea. Beti bezala aktualitate gori gori handiren irugai landuko ditugu eta horretarako lau gomitaturen laguntza ukanen dugu. Ea txaldeon, Daniel Kamblon. Atxaldeon. Atxaldeon bat itxia boloki. Atxaldeon. Eta atxaldeon zuri ere, Juliet Berguinan. Atxaldeon. Eta nola ez, eguzki urteaga ere, gurekin izanen dugu ez zuzenean, baina ala ere emanen ditu bere ekarpenak, eta sartuko gira fitesko gure gaietan, etorri deneri. Eta lehen lehenik azken aldian amikuz eta siberuan bereziki present izan den gai batez interesatuko gira egazti gripaz hain zuzen ere zoin zeltasun bizi izan dituzten azle txipiek eta gobernuak nolako kudeak eta ezarri duen plantan aztertuko dugu eta horretarako lehen lehenik zentzu horretan bai guzki urteaga entzunen dugu egoeraren aurkezpen aski argi bat egiten baitauku. Modu E, preventiboan kasu batzuetan eta beste kasu batzuetan ikusirik ba, ba, e, gripe hori edatua zegoela, ba, hainbat etxaldetan e, ateak modu masiboan e, hiltzea, e, asera batean, lehen pauso batean, 2 milioi e, eta gero e, gehitu zaizkio beste 2 milioi eta erdi guztira, horrek azken binean erakusten du zer nolako dimentsio hartu duen ba, fenomeno horrek, Ipar Euskal Herria asko zere gutxiago ikutua izan da, baina direktoki bada ere, ba, afektatu ditu Ipar Euskal Herriko hainbat eh, etxalde, bestak beste, ba, siberoan eh, daudenak, kasu batzutan, ba, <clears throat> beldurra dagolako ia kutsadura hori ere edatuko den Ipar Euskal hainbat etxaldetara, eta beste kasu batzuetan, <clears throat> ba, em, kasu batzuk e, agertu direlako, eta orduan, ba, gobernuak erabaki du, ba, e, ateak modu eh, masiboan e, hiltzea. Horrek e, sortu du Iparrausalarriko hainbat etxaldeetako ba, laborarien baitan, eta baita ere ELB sindikatuaren baitan, konsideratzen baitute Ipar berezitasuna dela ba, etxaldeak oro hartzikiak direla, bata bestearen gandik ere nahiko urruti dagoela geografikoki, eta horrez gain ere hainbat egazti azten direla e, kanpoaldean, eta horrek azken binean ez du errazten ba, e, gripearen e, edapena bera, eta horren ondorioz ba, e, protesta hainbat e, burutu dituzte, e, LB izan da horren ba, burua hartu duena, eta manifestazio bat antolatu zuten Donat Pauleon, non ba, jende ugari batu zen, eta hor e, LB eta Ipar Euskal hainbat ba, elaborarik eskatzen dutena da, e, modelo industriala maila handi batean ere bertan bera utzia izan dain eta kalitateari eta tokiko e, e, agrikulturari lehentasuna eman eh, ematea eta horren bitartez nahi dutena da bazken ba, finean azken bolaran garatu diren ba, e, laborantza politikak eta konkretuki egaztiei dagokionak ba, birplanteatuak izan daitezen, zer gertatzen da gaur egun, batez ere etxalde haundietan ba, kantitate haundiak ekoizten dira, e, konzentratu egiten dira ba, etxalde haundietan, eta horrek ba, inbat e, geixotasunen eta eritasunen etapena errazten du, eta horri gaitzen badiogu kasu askotan desplazatu egiten dituztela toki batetik bestera, horrek ba e, hegaztien gripearen edapena ere e, e, errazten du, ez? Eta orduan, modelo hori beharko litzateke birplanteatu, eta hori da besteak beste, helbek eskatzen duena, zeren bestela, jarraituko balitz gaur egungo ereduarekin, ba, jarraituko lukete hainbat egazti e, hiltzen, eta eh, horren arrazoia funtsean ekonomikoa da, zen azken finean Frantziak ba esportatu alizateko egaztiak e, eh, beste herri batzuetara, zinbesteko da, ez da din, ba, e, gripe e, e, dik egon, eta hori gertatzen bada, ba, erabakitzen dute modu masiboan ba, hiltzea horren bitartez esportazioak maila batean mantendu alizateko. Beraz, politika guzti hori da birplanteatu eta berrikusi behar dena. Mi esker eguzki urteaga, beraz, 2 milioi ate hila kamarnaka etxalde kolpatuak Ipar Euskal Herrian, biharnoan eta landesetan eta laborari txikiak bakesu kudeak eta egokia izan ote da. Daniel Kamlon, zu maresal oia izanik adituazira gaiuntan, zer pentsatzen duzu? Bai, nik, bai, bai, maresal naiz, behoi urte azparnen, eta orai bada atik eh, amabi urte eh, retretatua e, eh, jubilatuan izala, eh? Mm-hmm. Naiz eta ez bereziki ahateak ina izan lanian, uste dut ikasketak indutan dokian, bautela pixkat um, jakitatea, espikatzeko pixka bat eritasuna eta hola. Eta hori ejanta nire gogoa da, pixka bat gure eh, azlek gure sustenguan behar habitute, pixkat, eh, entzuleri espikatzia piskat zer den eritasuna, nola heldu den, nola behar den egin, eta zetako administrazioniak hartzen dituen olako bakiak eta historio, eta bigarren eh, ponduan hainuke espikatu pixkat eh, gure arraza berezia kriesera, mhm. eta mm -hmm. hiruaren ponduan pixkat ikusi zoin bide izaiten alden atea bideak zein izatea galdiran, mm -hmm. Eh? Jo dezagoen aitzina, beraz. Bai, beraz mm -hmm. lehenik, biska, eh, entzatuko niz, labur eitea, baina behar du demora pixka bat espikatzeko. Artu, artu, bai. Badakizue, 2000 hamostian, amasian, tamazazpian izan zira janik rizak, eta goiziarri handia izan da berriz gripa eh, mila eta ogoian, eta batean, eh? Bon, frantzian izan ziren, ez dakit, lau egun eta latoin eta martokitan, gauzak, baita ere, bas, basa kabaletan ere, eta izuten ez dakit eh, usteot hiru, hiru milion eta bosteun mila ahate. Eh? Aldiuntan, gero kalmatu zen biskat primaeran, eta gero aurten berriz hasi da, agorrilean hasi da, biskatun eh, ortean, Uh, eh, lehen kasua, oilo, oilo tokietan, lehenago hasia zen bizka bat Alemanian, Polonian, eta Italian ere azkarki joak izan dira. Eh? Eta Frantzian hasi da gero jinda bakarrik abenduan. Abenduan uste dut uh, eh, amaseian amostian izan den uh, eh, dan lehen uh, eh, kasuan nahi bauzu. Eta hartarik gero emendatu da iziak efite. Beraz orai, menzakon, otxail hasteuntan, zetan gira, janik Frantzian badira eta iruenta berroita amar bat leku, nun toki, hazle toki, nun baden janik uh, virusa hori. Eh? gehienik dira landesetan, berre eta oita amar uste eta gure departamentoan, Pirenea Atlantikoan, oita, sortzi. Baina badira ere, eh, basatokietan eh, anitzen, eh, nahi bauzu, basatokiek zer dira nahi bauzu, badira indioiruak, badira eta antzarak pasatzen dienak, eta heetak ikintzen dia zomeit, eta heetan ikertuta atxe baiten da nahi bauzu. Eh? Ara, hori behaz, arazetan giren frantzian jahanik, badugu animaleko andanan, eh, oso, oita bi milata bi untan jahanik, aniz toki e, hartua direnak, eh? Zetaz zer da virus hori? virus hori da, aspaldien zautua dena, influenza virusa, du bere izena nahi oso, eta hortan badira familia handia da iziarri. Ikusiko dugu horrek badugula bere garantzitsua badira, e, deitzen dira, aixo 5 N1, aixo 5 N6, h 5 N8, h 7 N9, eta badira non beste bos basein. Baina badu bere impotentzia ertia aniz badirela, gero ikusiko zu ezen Nola pasatzen da, nondik heldu da? Nondik heldu da e, gaitz hori? Xorietarik heldu da, gehiena bederen. Dena ez dakiu seurraz ere, Eh? gehiena, eunan kolatain eta amos, beden xuriek atzen dute, xuriek atzen dute ipar aldetik, nortetik eldu delarik, uh, basa xuriek, eta gero hek edatzen dute bere pasaian, denetan, iortzen dute bere ungarriak eta bere galtzeak, eta hek emaiten dute, eh, nahi mikroa, uh, tokiko, emengo tokiko, uh, az lekiuetan. Uh, ahatek iteutek eginek, oiluk ere iten dute, baina e, iten aldute ere eritasuna bo gutxi da, baina etxeko gauzek, e, sagu, ratoin, gatupitotx, eta oik ere iten aldute. Jendiak ere iten aldu. Guti da, eta jendek e, behauzu iteko eritasuna, behauzu virusa asko hartu, behaz behauzu ahateak niziak urbil bizi, eskasu egin, eta beste egiten duzu gaitza ben tipia, konjunktibitatik iate duzu, hola eta pasatzen da iziak baina beste animaleke egiten aldute. Hori bada, mementoan, Europa guzian, migrazoniak, eh, xorien uh, migrazoniak atzen du hori, eta Alemania bada anitz, Polonia bada anitz, Ongrian ere bada, eta Italia azkasko asko onkia da, daik ongia ondia izan behar da, oraindik badia janik irueun toki, eh, az-toki, eta hemen sortzi milion ahate bat uste janik irak. Eh, iziak da, eh, hemen badia oita emairu erri Europan hartua direnak. Beaz ez da bakarrik frantzian, eh? pasai animalia da. Virus hori nola transmititzen da? Be, transmititzen da, piskat aipatu dut, xori eh, salbaiek, eh, dienak, bere ahotik eta ipurtitik galtzen duzten guziek badute mikroba. Mm -hmm. Da hura erortzen da. Ego genizan jateko edateko uroik eta zikintzen dituzte. Eta gero ere maiten da. Denek ere maiten aldute basa gauzek, hemengo kabalek, jendek, kamiunek, otoek, eskuek, deretarik ea zeuzu. Eh? Ara nola pasatzen den. Berriz erten dut, euna handako lata inta emeetzitan. Ez duko behar dena ez hau zenon, eh? Bena, gehien aortaik da, eta hola pasten da. Beaz, txoriek, uh, txoriek gehienik pasten dute, eta gero, nahi bauzu, solanderarik, gauza guziek, uh, feria, merkatu, Baina ere, internazionalean behar da pentsatu ere, gero ikusiko zuzetak orteutan hori, aragian eh, ez da pasatzen, behinan eh, pasatzen pasatzen alda, kolietan eta hola, nahi behar pasatzen alda, erresumetik erresumarat ere. Eh? Horik badu bere impotentzia, zeren ikusiko duzu gero ebakiak hartzeko horrengatik ere ez da erretxe izanen. Zoin dia zemptomak, bo zemptomak eh, ahatia edo oiloa, eh, oiloetan badan izan, eh? Me, frantzian gehienik ahatian dugu, tristatzen da, eh, fangotan behitikoat, bere mokotik baditu jusak, tristatzen da, gero baditu, eh, nahi bauzu, eh, zentomak pixkat nerbiosak, zeinen joan eta itzen dira, eta hitzen dira, animeloko, animeloko handan hitzen dira. Eh? Beaz, zer irrisku da, eta e, mikroba horrekin, Be irrisko handia da, beste xorietat pasten aldera, beste oiluetat, beste antzaretat, eh? beste xorietat, behinan etxe e, ekoizpenetan koizpenetan, nahi bozu, hemen ditugunak, hala nola ahatiak, mainane oilak, oiloskoak, e, oilo india oiloak, eta bestiak. Eh? Hori, berritze erteko, jendetan guti eo baterez. Eta gauza, nahi dutena, azpimarratu, ez da pasatzen, janalitik. Ez da pasatzen, ahate janalitik, behar jaten alda ahatea ostion, edo hilua ostion. Ez da, e, eh, oktan ez da mikropasatzen jendian dako. Beraz, eh, kontsumitzen dugularik, e, ala, hemengo etxalde txipietako produktuak, izan foakra, izan e, konfitekana, jolakoak, e, berez, e, ala? Ez dugu bate irriskurik, eta nahi dut mhm. azpi marratu, ara, e, e behaz e, ez beldur izan, hartu kostean erosi eta jan goztuan. Eh? Beraz, zer logika dauka, e, hainbeste e, e, gazti hil izana, hola, e, jaki e, esan duen bezala eguzkik ez, e, be, bai. bi milioi e, ahate hilak izan dira, bai. jakinez ez direla kutsatzen produktuen bidez, zer gatik, e, zer logika segitzen du hainbeste e, gazti hiltzeak? Zer logika egiten du? Artako bai. Beaz, administrazioniak nahi bauzu, administrazioniak nahi doi gelditu. Eta gelditzeko zer egiten du. Artzen ditu, e, ebakiak, bereziki lehenik e, ez diten pasa hazle batetarik besterat. Beaz, erten du, deneri etxiki atiak eta uruak bahnean, etxirik. Kanpon ditu zenak ezagri fileteak, sareak, mhm. Ur basak kendu, ez utzi, eta xuriak jane etu zemitira. E, merkatuak kendu, e, transporta txikitu jenderik izutzi etxe barnean sartzeat. Eta, bo, eta ba, e, abarra, abarra, abarra, badira horako gauzak, denek, ez ditut denak eganen, haitxe eh, komparitza duzue, ez usteko pasatzean, nahi bauzu, e, eh, mikroa, virusa. Eta biaren gauza da, hiltzea. Hiltzea, virusa hiltzeko eta ez usteko propatatzeat. Hori, frantxez administrazioak iten duen lana da, eta ez da bakarrik e, nahi bauz egitasun hortan izan, nik ezautu dut beste anitz epidemia gaztio nintzalarik, eta guai lanetik kanpo naiz hemen berian zaitu dugu e, eh, Brisoleza, e, eh, Fiadapteza, hola zienak hitzen ziren animaleko handanak eta nahi bauz hor duan e, hitzen zuzten, hitzen gintuen nahi bauz erizienak e, behiratzeko bestetarik nahi bauz. Ikusi dugu, jaz hori uh, eh, prima edan, edo haitzeneko urtean prima edan, hartu zuten Eta jazkoa hileta, tinkatu dute ono gehiago, ez, abiatu ezen fite, eta nahi bauzu uh, gauza horik egiteko, virusaz da din pasa. Eta ikusi dugu, behaz, horrengatik pasatu dela. Mm Behaz hori ez dela aski. Beraz, uai askok, uh, dute, ea, sehtua, bada, haniz posibitaten. Edo, garbituz, ez duzu txartzeat, eta garbitzea duzu, baina ikusi duzu hori, ez dela, ez dela eh, untsa pasatu, ez dela orten berriz da. Beaz denek aipatzeute, aniz aipatzeute, eta galdera bada, sektuan dako. Xertua bada, badira, oilotan, nahi bi eh, familia handi legali naze dira oiloak, oilaskoak, pintiakak, indi oiloak. Eh? Eta bestiak dira, lepalmiped, dira ahateak. Eh? Ahateak gehienik. Eta sektorik bada, bada oiloen dako, ez da ahaten Ta xerto horrek, sartzeko behar du la MM, l'autorizazion la, de mise sur le marché, da Europak emaiten du hori. Da Europak ez du nahi eman mementuan. Zertako, zertako behaz mementuan ahatendako ez da xertorik eta ez erretx, ez da erretxea izanen zendako. Lehenik aipatu dut familia ondia dela biziki. Beha xertoatek behar du, arrapostua eman, join denen behiratzeko. Xerto, eritasua eh, join denen behiratzeko. beldu dute biziki, ikerzalek sektora egiten dutenek, eh, izanen dira siloak bere jaketan, nahi bauzu erten den bezala, egan nahi du, sektua dira denak begiraturik izanen. Bigarren gauza, ez dakite mementuan egiten, nahi oso ite duzulaik sektua edo horitasuna zure gorputzak emaiten du errantzun bat, eta dira lezantikor, defetziat zeutenak. Beaz, nahi oso ahate batek bai baditu lezantikor, egan nahi du, bere virusa ukanduela, eta berak eman duela errantzuna nahi duzu. Menan ez dakiu momentuan egiten diferentzia, sektuak eman antikoja eta egitasuak eman antikoja. Horrek badu bere garantzitsua gero dako ikusiko duzu istantia esportazionean dako. Beaz, ara sektuan eh, zer den uh, eh, dificultatea, familia egon handia, ez da seurra sektua ona atxemenen dela, eta biha ez dakiu diferentzia hori egiten. Hoi ejanta, frantxez ministruak, oai, berak ikusten mitu, eta zientifik ikusten ez bitela lehen izariekin eritasuna geldituko, galatu du bi uh, farmazia laboratoreri, xertuan lan egitea, eta bila badira, bat jo bada frantzian, da libur nahi dena, eta beste anemanian. Aidira besekto hori, xerot nahi zatera, ahaten dako. Baina, behar da beste gauza bat galde, galdatu, eh, jakin, eh, zendako eh, e, eh, urertzeko untxa, zendako frantxe administrazioniak hola egiten duen. Bada mundu zabalean, deitzen da, Lokazio, Mundial de la Santé, LUA, antzarea zara izkiatzen da, OIE. Mm -hmm. Eh? horrek nahi oso, hoi montatua zen, lehen gerla mundalian ondotik, ua horrek, hoi da, <clears throat> administrazone bat, eh, mundu guzia begiratu nahi duena animalen eritasunetaz. Da, horrat heldu dira, eh, jakitate guziak eritasunan gehinean. nahi oso hoi, eh, firmatua dute, eh, munduko herri gehienek. Da, horri du, abertitzen, alaka, holako erresumian bada holako eritasuna, holakoan bada holakoan, holakoan bada holakoan. Mhm. Eta beraz, behar da jakin, erresumek ez duten nahi erosi ahatia edo oirua holako eritasuna balimada. Egia zen behian dako, egia zen eh, beste anez gauzen dako. Eh? Beraz, bi ostopo badira e, horren dako, zeren sektatzen badugu izan den dia antikorrak. Da beraz, seo gaze esportazonia ez da egiten halko. Beraz, ministroan lan da, lehenik hoi honakta aztia sektua atatzen maute behar dena, Europako oita zazpie egi aldean artian, baimena, delako AMM hoi bildezan sektu horrek, eta gero behar da eh, mundu zabalian e, posibilitatea izan esportatzeko. Behar da jakin, Frantzian eh, esportatzen dugu hanitz, ekarrazten ere, eta gehio itan dugu aixe oilaskoan ahatia maino. Hamarretan egoitan gehio oilaskoan, oilo eta oilaskoan ahatia maino. Beaz, oilaskoan merkatua iziarri handia da, miliarrak dira. Ahatian ere, ez da omeste. Beraz, ez du batek bestia blokatu behar. Ara beste ostopo bat iziarria uh, jakiteko. Ez da erti aski, sektoinen dugu, ez, batu horrek errantzunak nahi bauzu. Eh? Hoi haipatu, horretan egituko nizu mementuan, baina nahi dut kriasera aipatu, ego izan bat. Barkatu, eh? Ados, azken minutu txoa galditzen da, gero beste bai, bigai potolo baititu baitzinetik. Bai, eh, barkatu, eh? Me gaia idu izazat, eh, entzulek eh, behautela ikasi, efein, jakin, zenta gure... Eh, eh, Beaz kriasera dugu, gauza, ahate berezi bat, aspaldian eskolegian dena, aspaldian Aspaldien dena, eta uh, nahi oso eskoldun berreun badia, berreun eta hastegi, uh, eh, kriaserrakin ari lanian. Gehien hastegiak ari dira uh, ahate xuriakin, da, da ahate beltza, eskolegian zena aspaldien eta aspaldion. Eta geho, iten dute eta pikatzen beste batekin, mula gizaiteko nahi bozu, ez du segidak gizaiten almandua doa nahi mhm. mandua da. Eh, Beaz, hoi eskolegian, bidasunen da, lekuboak, horrek du nahi hozu eta argutziak ere baiten puntiai, no? Hor badira mila seieun kana, eh, eh, ahate eh, urixa, urrisa, zera, eta hoi, beste ahate batekin, e, barberianakin, ite mosten. Eta horrek ebaiten ditu nahi hozu ahate behaz kreaserak. Zer du horrek berezitasuna? hoi bizikuntza zautzen duena da eh, Jean-Michel Bejo, eh, eta hasi zena lehen lehenik hortan, duela oita bar urte, lehenik aizen beste ahatekin, eta geho hasizakon zakon egitasuna sartzen, hori eta beste egitasunak, eta ahon kamiatu zuen bere eh, moldea, ahate horrekin hasi zen, eta demora berian irik zituen hori, barnean iteko orde ahate gizena, egiten zituen kampian, kampuan, behaz bere boste hamar hektara hartuak irik zituen. Eta hartu zen, mirako ilua bezala, bere ahateak ez zila gehiago eritzen ez eitasunen ez beste nako ere. Da, orai behaz, jenderarik jaz eta gripa hori, eh, administrazionia izan da behaz, delako eh, bidaxuneko kubor roktan ikusten ea eh, atiak zinez, eta atxeman dituzten nahi antikorrak. Behaz, egan nahi du, eh, mikroa sartu dela, baina ahatiak ez dela eritu, eta bihik ez da hil. Jabek errantu hono berek erteute, zomei gordetu zela, eta ezari eh, ahate eriekin, ez dela bihik eritu. Eh? beaz, eh, ara, beaz, hor badugu eh, aberastasun bat, berezitasun eta aberastasun bat seurraze ahatiak iziarri eh, zaharradilakoan, eta berek, hori geldu alimada guai arte, erana ditu, izan dela, eh, eta eritasun gehienak eh, genditu dituela, eta beti bizi izan dela. Beraz, orai, azken, hitzan mhm. nahi bauzu, zer ahatea behar guretako, eh, Horai erte administrazioak ere manduena bakarrik uh, ez ustia teatzea, filetek ez hartzea, kasumaitia eta, eta ez da askiko. Eta ikusten mhm. dugu, ez da askiko. Sertuana, aipatu dut, uh, eh, zertziren ostopoak. Se beharko dain un mixt. Egan nahi du, bat eta bestia. Bat eta bestia. Uh, Nikola ez autu dut, iziak juntza, uh, zan horain dugu, gaztiak sertatzen gituen, bere antikorrak galtzen zuzten, eta zaharrak errespontzatzen, eta hola, bospasei urtez, garbitu gira, bai ardietan eta bai behietan. Eta behaz gure kriasera hortan, antikorrak bitzen baditu, mementoan den problema, zenako nahi zuzten hi, antikorra zizturazkoa nahi hozu. Eta sekolat, amiketak nahi badu, sarra hazi, oilaskoa edo oi, eh, eta ahatia, badela goetxen eh, mikroba, antikorra badiela, eran nahi du ez badela mikroa, behaz, etxiko ditu merkatuak. Ara zert, den oztopoa, mm guk berri zerteko, behar dugu jakin, eh, hemen atiak ez duela jenderi pasatzen mikroba hori, eta beraz behar ditukula gure laboriak sustengatu, ikerketak ali dira, eta usteo denen laguntza behautela gure arte eh, ahate hazlek behautela gure laguntza den beharra. Mhm, ba, mire esker hainitzinez, Daniel, hainbeste argipen emaiteagatik, gaia piskal luzatu dugu, Eh, emankizunaren erdian gira, beraz, beharko ditugu, urrengo bigaiak e, eh, <laughs> alabiskate partekatu denboran. Beraz, eh, segituko dugu aitzina, egoera zailean dira, beraz, laborariak ikusi dugun bezala, etorkizunean egoerak zer emanen duen ezin asmatuz susenki, baina ez dira laborariak bakarrik ez egon kortasun, egoeran langile klasean oroar, egoera larritzen baitoa ere osasun kristiak jada, bimieta, zortziti gogortzen hasia zen krisi ekonomiko baten areagortzea ekarri zuen, lansariak murriztera jo dute eta horretarako, ba, bibide ezberdin badira ez, batetik lanorenak emendatuz, baina lansaria antitu gabe edo bestetik lansariak kibituz lan oren kopurua atxikiz. Azken hau zuzenki egin liteke kontratuan adostu lansaria zuzenean kibituz edo zeharka egin daiteke ere eta modu orokorrean hori horretarako mekanismo bat litzateke inflazio ezaguna lan orenak ez dira aldatzen, lansaria ere zuzenki ez da aldatzen, baina erosteko beharra erosteko beharra dugun produktuen prezioa hemen datu egiten da. Janaria, argindarra, zerbitzuak, Hau da, erosa almena txipitzen da. Honen inguruan mintzatzeko zuri galdetu nahi nizun lenik eta ben bat txia. Ze pentsatzen duzu biskat bizi dugun gaur egungo egoera hontaz. Presio historio hori uh, testu inguruan da ezari, Covid a dugu bi eta 2021 batean denek uste zute manofitio partitu da berriz ekonomia. Mhm. Eta mundu guzian. Eta ekonomia garatuz, eh, energia gehiago behar zen, eta lantegin itzultzeko ere ornitze puska horiek falta ziren. Eta horiek agi dute presioen eh, goratze hori, eta horren ondotik eh, askifite, ekonomistek eta erren dute eh, ez girea eh, inflazio sistema hortan sartzen ari. Eta bere ala eh, hilabete problema pausatia izan da, jakinez aintzina, frantzian bederen, eh, lan postu eskasak direla, eta eh, hori biak lotzen direlarik, uh, prezioak oiti eta lan eh, eskasa, ardurenean orai arte beti uh, hilabete sariak goratu dira. Jakin behar da, inflazio hori uh, zagutu dugu demoran. Eh? Uh, gerla ondotik eta mila behatzion talarrogoi urte arte uh, ezagutu ditugu, hamala, hamost, uh, da hartu iraiten zen inflazio hori, Eta orduan prezioak goratzen ziren, hilabete goratzen ziren. Na kontekstu hartan, inflazioa uh, kudeatia izan da, zenta eh, ekonomia azkarki gora, gora zuan. Eh, eta eh, uh, hiruaz geroztik, Europak uh, beste gisaatea nahi izan du uh, inflazio hori kudeatu. Um, eunetik bietan mugatuz eta euroek ilan hori eh, kudeatu dute eta azken hori urtetan inflazioa ez da eh, hein urtan egon da eh, maileguen e, tatsake apal egon dira eta bon, ekonomia moldu urtan egon da. Hora, hori hori pausatea den galdera da, ja inflazio hori hori buruz zer egin behar den. dut nik gure inguruko ekonomista aditu horiek mintzo direlarik, Eh, gehienek Europa mederen, eh, amiketan berdin, de, desberdin da, baina Europa mederen, eh, 2008an berriz kontrolatuko dutela inflazio hori. Hori erten da. Ernai baita, uh, eh, gibilean, uh, eh, lako hilabete sari horien gorapena, beharlaikena, hori, uh, bon, beharlaikera pixka bat mugatu, eso bera fite iban, nik hori ulerzen dut. Eh? Na, memento erian, behar da, uh, hori lotu, Eh, Frantzian, sustut, eh, Frantziaz mitzatuko gira, desberdintasun sozialak nundiren eh, harzen balima ditugu eh, gauza berezi batzu, eh, Frantzian badira bi berezitasun alare. Alde batetik diru publiko hainitz, bada, eh, guai, PIB aberastasunaren eunetik berroita hamasei, diru publikoa da, eta diru publiko hori bageatua da, hilabete saritan, laguntzetan, eta horrek aniz familia laguntzen du. Ez da hainitz eh, erresumetan atxe frantziak duen politika hori. Baina, memento berian, eh, desberdintasunak, azken hamarkada otan, azkarki haunditu da frantzian. Harzen malima da, guai, aberastasen, aberastasunen eh, familietan, egunetik eta hamarek frantziako ontasunaren erdia eskutan dute. Eta, azken hori urte hauetan, ontasun hori ehunetik ehunta hamairu ez goratu da. Eta txipienetan direnak, hen ontasuna ehunetik hoita hamekaz apaldu da. Oden desoreka handitzen ari da, eta eh, hori e, frantziak badu sustengu publiko handia, baname mento berian, izan da desoreka handi hori sortu da, eta horrek beste sarriko gaiek ilan loturak eginen ditugu, alako desoreka horrek ekartzen du, alako sendimendu uh, eh, handi bat frantzian, hainiz jende bide bazterrean gelditzen direla. Eta nik uste dut, eh, zure galderari egiteko, hilabete sare eh, horien goratze hori beharrezkoa laikela, argon beharrezkoa laikela, gehienik irabazi uh, apal eta ertainan uh, mhm hor ere aipatu beharko genuke eh, datu bat, adibidez IPCA eh, hori euskaraz kontsumorako prezioen indizea edo esaten dena produktuen e, prezio orokorra edo bataz bestekoa Euneko irua igo dela Frantzia arrestatu mailan horrek eragin nabarmena dauka familia hainitzetan eta aregeiago lansari txipia biltzen duten familia horiengan eta horiek geroz eta gehiago dira e, bai Frantzia arrestatuan eta bai Iper Euskal Herrian eta gainera ipatu, ipatzen alko genuk ere e, gazte, gazte mailan edo e, pobrezia hori edo gaitasun horiek Pobrezio mo, pobrezia hori noa, undiagoa dela, eta hori Ipar Euskal Herrian ikus daiteke ez, nola ba, pobreziaren maila euneko amabikoa baldin bada, edo pobrezia tasa, gazteen artean euneko emezortzi kakotx zazpikoa dela, hori ikusten da tarte hori ez, eta bo, momentu hau zaila, zaila dela jende hainitzen dako, e, Juliet, zure ustez, pixkat egoera, egoeraren analizia edo zertan da, edo gauza eta gehi uh, ehm, bon, izan ziren laguntza batzuk, bai elkarteri, bai integratzeko diende batzuk bakizu uh, uh, Pariseko edo, edo jub bezalako tokietan eta horiek ez dira gehiu isistitzen, diruak kendua izan da. Orduan, desoreka hori bada, Eta laguntzeko eh, jende pobreenak eh, kendu dute bergauzai ennute ekonomia bat eh, APL dena. Erran nahi du APL alokazioan logeman. Nola posible da jakinik orai alokatzeko apartamendu bat geroz eta kariago dela eta berbementuan tipitu dute laguntza. Orduan hor baritake zer egin. Bai, elkarte buruz, laguntzeko elkarteak, zenta elkarte hori eta animatzaile horiek dute funtzio bat. Da integrazioa integratzeko jende, bazter diren jende horiek, ez da bakarrik xosa. Eh, xosa lortzen dute droga xaltzen eta ez da hori. Da integratzeko bizian uh, dignitatea emaiteko jende horiei eta gazte horiei eta hor behar, behar da eh, laguntza hori. Eta elkarte horien lana animalekoa zen eta ez du poliziak aldatuko hori, eh? nahi badugu integratu jende horiek, behar dugu eh, sakonko lana egin elkarten barnean, uste dut. Mhm. Eta gero ere aipatzen ari gira, pixkat pobrezia orokortzen hasi dela, ez, inflazioaren bidez eta, Eta, e, aipatu dugu ere, estatuak eh, zentzorretan balukela zerekin, baino ikusten duguna, estatuaren partetik da, neurri autoritario latzagoak edo ezartzen dituela, ez? Loazeko jite global edo separatismoaren legea, kontrol sozialaren eh, emendatzea ez, teknologia berrien bidez ikusten dugu manifestaldien gainean dronak ari direla, edo kamerak ezarren edituztela hiper euskal herrian adibidez, ba, kanbo, hainbat nahin bat tokitan, horrere gehitzen da biometria bezalako teknologiak ez, e, bisaiaren, e, jendearen bisaiak automateko, zer iruditzen zaizu epizkat, e, estatuak e, momentu honetan hartu duen paper hori edo funtzio hori, horren inguruan ze pentsatzen duzuzuk bakitia? Bon, horiek, eh, nik, eh, soiteko gauza horiek begira, eh, kontrol sozial hori, mm eta duzuna, hori, izan da, mana, hori, guauk ere, gure mugiko er-, erosten ditugularik, eh, Uh, pozoin hori eskutan guaurek hartzen dugu eta guaureke garatzen dugu. Eh, bon, eh, eh, badakigu sistema horiek gehiago eta gehiago garatuko direla eta hori da estatuak ez duelarik edo uh, behar den politika erabiltzen. Oestean eh, erten zinuen eh, presioen geroatze hori eta hilabete sarien goratze hori. Europan hartzen manima da, eh, eta zenbaki berak emaiten aldira Europa guzian. Eh, inflazioa 2008 batean eunetik bostekoa izan da, eta irabaziak, irabazi eh, banabeste Europan, pribatu mailan, bat kakotxe bost. Egan nahi du, urtean berian, hiru ahalmena, erosteko ahalmen hori, hirut, hirut erdi galdu dutela la, langile eta lanian ari diren guziek. Hala, eta horiek, segitzen mali da bideo hortan, biztan dena, gehiota eta gehio jende asaje jarriko da, eta eh, jende asaje horien kontrolatzeko, ara, eh, estaduak eta guai teknologia berrik ilan, eta mm, eh, modu horiek garatuko dituzte, irrisku hortan gira. hori, pentsatzen dut, gero ere, beste hiruaren gaiaiki lan hori berdin aipatuko dugu, zenta hori da, e, eh, zer zabian ginen, eh, eh, gure, gure gizarteak zen nahi duen biharko, eta berdin hor gizarteak bere, bere hau txaukaiten aldo. Uhum. Eta inzuzen ere, ba hori, aipatu dugun bezala, osasun krisi aitzineko datuek erakusten dute, pobrezi hori onditu dela, suposatzen da, krisi, osasun krisiaren ondotik pixkate emendatu direla, eta zentzu horretan, ba, ezker instituzionalista edo sozialdemokrazia, ba, gainberan dirudi, Frantzia arrestatuan pixka bat, eta azkar bat aurkeztu, aurkeztu ezinik, primario popularrak antolatu zituzten, hautagai bakar bat hautatzeko sedez. Atik, Christine justizia ministro hoiak, baizik ez dio baliokat, balio horik eman e, prozesu herritar horri eta anartean ba, ultraeskuina eta neoliberalismoa azkartzen ari da berriz ere pixkat eguzki urtea garengana joko dugu ba, egoera zertan den e, azaltzen daukun. Herritarrek bultzatutako prozesu bat izan da, eta parte hartzeari da okionez, esan daiteke, nahiko harrakastatxu izan dela, ja lareun mila pertsonek parte hartu baitute bozke eta horretan. Arazoa da, Frantziako ezkerra eh, krisi larri batean murgilduta dagoela, eh, azken sondeoak behiratzen baditugu, esan genezake, e, Frantziako ezkerrak hiru arazo dituela, bata da oso maila historiko apalean kokatzen dela, eh? kandidatu guztiak batuta eneko goita bosta bakarrik lortuko luketelako, bigarren arazoa da fragmentazio maila oso altua dela, gaur egun zazpi kandidatu bait eh, daudelako, eta hirugarren arazoa da kandidatu bakar bat ere ez dela enoeko amarreko langa gainditzera iristen. Horrek, azken finean, eh, oso eh, aukera gutxi ematen dizkio ezkerrari bigarren itzulia zelkatzeko eta zer ez esanik ez eh, hauteskunde presidenzialak irabazteko. Orduan, panorama horren aurrean, eh, hainbat herritarrek esaten zuten, ba bestekoa zela ezkerra modu bateratuan aurkeztu zedin lehen itzulitik. Eta orduan, pentsatu zuten zen, ba primario delako bat antolatzea, ba, e, eh, kandidatu bat, atera dain, eta bere inguruan batasun bat sortu e, zedin. Zer gertatzen da, ba, hainbat kandidatu ez dute nahi izan rekonozitu primario horretatik aterako zen emaitza, eta horren ondorioz, naiz eta tobiega aukeratua izan, eta naiz eta e, primario horietan parte hartu dutenen pertsonen kopurua altua izan, ba, azken finean aurreko situazio berberean okitzen gera, eta tobiegak ere ez du lortu benetako dinamika politiko bat sortzea, zeren sondeo ezberdinak uneko laua eta uneko postaren artean ematen diote, beraz, ez du horrek ahalbidetu benetako dinamika bat sortzea, baina argi dagona da, e, ezkerreko e, hautesleak erabat desesperatuta daudela ikusten baitute ba ezkerreko alderdiak eta kandidatuak ez direla gai batzeko eta kandidatura sinesgarri bat e, proposatzeko zerratatzen da hor hauteskunde presidenzialak izango dira apirilean, baina e, ekainean ondore hauteskunde legislatiboak izango dira. Eta ostean, ja ezkerreko alderdi eta kandidatu ezberdinak ari dira pentsatzen ezkerraren berkonposizio batean. Eta berkonposizio horretan bakoitzak nahi du bezain ongi posizionatua izan. Eta horrek esplikatzen du, zergatik alderdi ezberdinak eta kandidatu ezberdinak bereien kandidatura mantendu nahi izan duten, konstiente baitira, erretiratzen badira, ba, e, ezkerraren berkonposizio balizko batean, ba oso ahulduta izango liratekela eta orduan etorkizunari begira, bereien aukera gutxituko liatekela. Ala hor genuen, horren zuten genuen eguzki urteaga, beraz, alderdi sozialdemokrata edo sozial, sozioliberalen partetik bost hautagaitza nagusi izanen direla, Jean-Luc Melanchon La France Insumisekoa, Janik Jadot Berdea, PS alderdiko Aneidalgo eta PCF-ko Fabien Jusel, oiek pixkate nagusienak, Zein irakurketa egiten duzu e, egiten duzu Juliet Berguinan eh, primarioen prozesu horretaz eta ezkerraren egoera orokorrean Frantzia arrestatuan? Bai, uh, gauza bat esker, jen, eskerreko jendeak sondeo ateratu da, eranez, eunetik oita mostek ez dutela bozkatuko. Mhm. Ordean hori grabea da. Eta e, eunetik sortziek Emanen dute boska Emanuel Emmanuel Macron, ez emaiteko eskur mutu, muturari. Biziki grabea zen emaitza hori, hortako gazte horiak, eta bada neikeri bat ere, uste dut, eh, beste modu batian aritzia, eh, demokrazi, demokrazi hori berritzia, beste, voilà, modernoago egitea, prozedurak ere aldatzia, ez beti partidoak, lehengo partidoak, diendiak aspertua da partidoekin, naiz eta funksioak badute partidoek, baina, Ageri da, diendek, ez dutela gehiago nahi, fe, majoritate batek, ez du hori nahi. Orduan, hortako an, eh, ba, antolatu dute eh, primari hori, eta iz, enetzat eh, ikusi dut, ene onduan, eta jendia uh, hartu du hori pario bat bezala, eta zerbait intezgarria uh, bezala, baina ikusten dugu, arazo bat gehiago kertzen duela, ez eta arrapostu bat. Orduan, bon, Eh, badakigu uh, Pariseko hauzapeza biziki biziki uh, gaizki da horrekin, eta hor, bozkatzeko, emana izan zen, bakotxaren programa edo ideiak eta jendek eman behar zuten uh, biziki untxa, untxa, ertaina edo bat ere untxa, eta hola. Ideia berria zen eta, bon, baina azken finean uh, neorkestu aldatu nahi eta ez dakit zehateratuko den hortaik. Eta batitak egiten zuen bezala, gure haotxak behar dugu, entzunarazi, behar da bozkatu. Uh, Zenta bestenez, zer gelditzen da, esku imuturetua eta estu imutureko ideiak beste partiduetan. Orduan, biziki grabea da, zenta denek nahi du, gehienek nahi dugu justizazio soziala, eta nahi dugu ehm, klima, aldekat, aldaka, aldaketari buruzko eh, politika, e, egiazko politiko bat, ekologiaren alde. Ordan hori nahi badugu, behar dugu, abotxa, gure abotsa entzunarazi, manera batez edo beste. Beraz, aipatu eh, aipatuta ez, eh, seuraski eh, Macron eta Le artean izanen dela seguraski azken bigarren itzuli hori, baina irabazle nagusia astentzioa izanen dela, eh, batxikia zure ustez, eh, astentzio horrek erakusten du eh, eredu instituzionalarekiko eh, zera, ba, esperan, eh, nola esan, eh, esperantza galtze bat edo sineste galtze bat eh, sistema honin baitan gauzak aldatzen aldirela? Bai, uste dut hortan dela, eh, gakoa, zenta Artzen mani madugu ezkerraren ahultzea, azken beroi urte hauetan ahuldu da ezkerra. E, Miterran poderat arribatu zelarik laro batean, programa batek lan nintzen, na gero, programaren aplikamena, bon, ez da eranazen bezalakoa izan. Adibide bat hartzeko, industria mailan, frantziak, hasia zuen desindustrializazio prozesu hori, segitu da, eta postua initz, e, galduak izan dira, eta lako industria horitan lanean ari zirenek, gehienek ezker zuten, sozialist edo komunist, eta horiek ikusiz uh, poderian izanez beren lana galdu zutela, eta beren lugaldetan ere eh, lantegiak zerratu zirela, eta ez zela jeusik egina izan, hori Frantzia ipar ikialdeko lugalde horik hartzen dira, hortan eh, ikusten da, eta hor ze pasatu da, hor, jende horiek, bon, aspertuak izan dira, eta horiek eskoin muturea joan dira. Hori, aniz lekutan nola pasatu da. Eta emeki emeki, eh, haustura bat eginda, guai, poderian zirenek, eta eh, beren eh, sozial klasen artean, haustura bat hotan hasi da. Izan da, bigarren gauza bat, azpimarratan nahi nuke, Macroen arribatzea 2008an. Macron ez da nun baitik ginda, ez da kikun nun tiginden, ez zen talde politiko batean, eta ustean Julietek erten, zuten, erten eh, zuenari segituz, senditzen da, frantziako gizarteak, ez zuela talde politikoetan eta konfiantza hundirik, agazoin horren poderian direlarik, ez baitute berdin itzemana egiten. Eta Macron hor gatea da, numaitik, eta pentsu dut, jende parte batek bederen, sinetsi duela, poderea tarri batuz, zerbait aldatuko zuela. Mana, gauza batzu egin ditu, baina, delako gizartearen haustura, instituzioek haustura, behartzen haustura hori ez du egin. Eta hori, huts bat izan da beretako. Bera politikoki ez du uh, behartzen gauza talde politiko azkar bat sortu, eta egun goe egunean, piskat, kaos horren egin zinean eta ikusten bali da, eskuin mutuak jartzen duela debatearen uh, lidergoa, eh, zemurre duelarik le gran hori eta gai bezala maiten duela eta gainatzeko guziek hori segi da abian direla, bon, hori kontekstu agunt txarrian gira, eh, ene, ene eta ene gustuko eh, ezkerreko botz eh, primario botz, hori, kontekstu hortan zari behar da, baina ez du neokesin esten, ezkerrak badaki aspaldiuntan galdia duela hau, eta hostean eguzkiek erten zuena adosniz bera ikinan, egungo egunean jokatzen nahi direnak da, ondoko aldean ze den. Nik pentsatzen dut, ezkerra berri sortuko dela. Zenta, eh, Frantzia mailan bada eh, jendetza bat, badira, bada kultura bat, badira balore batzu, ezkerrekoak direnak, eta e, ez dut uste, hori, lider gori gabe egonen den luzaz. Eta hori, nik e, pentsatzen dut eginen dela, ez dakit, noiz, baina berdin ondoko urtetan hori ikusiko dugu. Fabien Roussel, neuke espero ez zutena, berdin zerbait eginen du, markatuko du. hori da uste duzuna zuk ere, Daniel? Azteko kandidatu, argun berezia da, eta nik azteko plazerrekin entzuten dut, eh? Um, komunistak ezagutu dituko denboran, eta hunek badu hitz berezi bat, eh? berezi bat, beste ezkerko mailetan eh, ez duguna senditzen, eta denek uh, eh, hoi dute. Gero, um, orokorrean, Eh, ez duen ustuko eh, azken eh, gauza honek, gauza hondik ekarri, eh, kandidatu bat gehiago. Nik pentsatzen dut ere, eh, behar ba, ezkerrak ez duela hondik egin, <clears throat> holandekin galduz gehoztik, partidoak ez du lanik egin. Ez du berriz eh, eh, landu, bere ikus moldia, eh, zertzen gizartea, eta noan aizuen joan zadin gisartea Eta arribatu dira azkenian eh, programari gabe. Eno primari hori behar lima zenin, behar zen egin dira urtea, dira urtea erdi, denen artian. Horai egiteak ez du gauza hondik gertzen, zen gira, duela primari aitzin, duela hiruila eta eh, ezker guziak bildurik oita seiten zuen, eta horai ere oita sei, ez du deusik eh, ekarri, ene ustez, eh? Uh, nik uste dut lan eskasia badela, ez du dela deusik lantu, uh, bon, partiduek uh, eh, seurase uh, eh, ez dute izan duten indarra. Baina nola berriz uh, ez da politika importanta da. Gure gerua hertan da. Nola uh, behar da, gaztiak nola behar dira entesazi, jendia nola behar da entesazi eta gaztiak bereziki hei bitute gutienik bozkatzen. Zaharreko ono bozkatzen dute. <laughs> Behar ba duaz, eta behar ba sinestez ez dakit, benen gazte guti egiten dute. Eta beraz bada, lan bat egiteko eta ezkerak ez duena egin, segur. Eh, hala, nik eh, gero zepastuko den zakit, e, eh, Xavier Roussel egieran berezia da bai, berezia da, eta eni esteko, <laughs> e, kontera izola da din esteko. Bai, zerbait erraiteko duzu ez, bat bai, ba, Fabio ba, buruz, ez uste gauza hundik, ez du ezkerra irabaziko, aldiuntan, mana, bai, Uh, eh, ezkerrein uh, eh, behar moldatze hortan, berdin uh, komunistek beste modu batean bere leku berezi bat atsemanen dute. Nahi nuke gehitu gauza bat ekologista buruz. Ne guztuko hor paradoxa baten aintzinean gira, zenta ekologiako gaiak ez dira sekulan orain bezen partekatuak izan, eta jendia konturatua da, poderian direnek ere, Eh, zinez gauza importanta dela, garantzitsua handia dela, eta hori berdirela kondutan hartu, eta politika publikoak berdirela hori, hori lotu. Memento berian, politiko, bai, ekologista politikoek ez dute, espero zen, zilua egiten ari. Hartu dituzte hiria handi batzu, eh, bordelea dibidez, mana nazional mailan, Europako bosketan botzaldeatein dute, mana, oaiko sondeoak behatzen malima dira, eh, Oartzen gira, eh, Janik eh, Jadok ez duela alako e, eh, amarrez gelditzen da, eta hor, bada gauza bat, alare ekologistek ez dira arribatzen, Alemanian ekologistek gehiago egin dute, hemen Frantzian ez dira arribatzen, eta hor bada problema txipi bat, ene guztuko, eta domaia da, hori ez dutela e, mementoko konbontzen. Entzuten da azken egunotan, jadu eta tobirein artian, harremanak badirela ikusteko zerbait eginen duten, bon, posible, eh, hori izan da dien. Baina, hene guztuko, bosketako eh, jokoa bigarren itzulian, eh, eh erten zinuen bezala, bon, ba, Macron agertuko da, ikusi dugu eskuineko uh, erribert bere alde joan dela egun, bon, Hala, hori hasiko dira, bere kandidatura zehoko pausatuko du, mementuan Ukrainiako historioa eta COVID-en historia horiek konponduak ez direno edo tipituak ez direno, bon, ba, zuen ez zuela bere kandidatura pausatuko, hori oai, e, seguro askifite eginen du, eta parian hori izanen duen, ara, bon, eskuin ga, edo e, eh, Le Republiken, hala, guaiko kontekstuan, guaiko osoan duen araberan, hori buruz abian gira. Horri pixkate neko nizueke patata bero bat pasa edo gaia pixkat bero bat pasa izan ere e, ez ikusi dugu adibidez Espainia Estatuan nola ezkerreko koalizio gobernu bat edo sortu zen eh? E, sortu zen pe, alderdi sozialista eta Podemos elkartu ziren pixkate Podemos zakit melanson edo NParen arteko narasketa bat bezala definitzen alko genukeen pixkate komplikatua da baino e, eta alere olako gobernu zakit e, erraiten dute pixkate historiako progresi, progresistena izan dela edo e, eh, alta ari da aplikatzen, kasik Macronek aplikatzen ari dituen ber neurriak, ez, e, ezkerreko gobernutzat hartuz bere burua, alere, neurri autoritario hietan sakontzen ari da, duela gutxi onartu dute ere lan erreforma berria, zeinaren bidez, ba, patronalaren edo, edo nagusi enpresa buruen interesak e, eh, e, lehentasun hartzen duten, eta horri ere lotzen alko genuke bere garaian ja urte handana bat pasa dira nola Grezian Ziriza alderdi ezkertiarra ere gobernura pasa zen, ez? Gaiengo soarekin gainera eta alere, ere erreferendum bat erreferendum bat egin ondotik ere e, erabaki zuten Troikari, ez? Europako Banku Zentrala nazioarteko diru funtsa eta Europako batzordeak osatzen duten hirukote horri eziotela e, zorra ordainduko eta hala prozesu demokratiko horren ondotik ere e, ikusi zen nola bo, izan zen e, e, nire neurri, neurri aplikatzera ez ez dakit, uste uste oino sinesgarria dela e, gobernutik edo gobernuan pertsona edo alderdi aldatzetik e, zerbait aldatu daitekela, ezakitagian Juliet, piskat zui bilizirela. Eta majoritateat, uh, Europan mailan, eta ez dugu hori ikusten, eh? uh, eh, ongian, ala polonen, baina han ere, kusiko, bai, badira haute eskundeak, eta behar bada aldatuko da polonian ere, ez dakigu, uh, zenta hasten da ere aspertzen eskuin, olako eskuinarekin. Baina ez bali da Europa mailean majoritate bat eskerra dena, uh, deus ez da aldatuko. bon, gauza bat ala ere, Merkel, eh, Merkelen katexizma, beretzat, eunetik hiru hori uh, eh, ba, butxetan ez depasatzia, eh, hori zen uh, eh, l'alfa el omega erreten den bezala. Ezin zen pasatu uh, uh, mailegu bat eiten zinu, zinu elarik, ezin zen pasatu hori. Eta orai, COVID-aren krisiarekin agertu da, be, denek, pas, depasatu dute hori, eta ez da jeus pastuko, eta gainerat inflazioekin mailegoa ekipitzen da, interesak ez du onbeste importantziarik, eta hori pastuko da. Balimada eunetik bosta ere, Uh, pastuko da. Eta kusi uh, Greziak zonbat sofritu duen, eta balimazen pixkat uh, uh, aixiago eh, lortzeko mailegu bat demora hartan, ebe behar bada zuten onbeste sofrituko. Eta uste dut, bala, eh, olako eh, legeak aldatzen aldira, mainan majoritate batekin Europan. eta hori ez da bakarrik Frantzia, hori da. Mm Beraz, pixkate, eh, Europa mailako estrategia bat beharko luke ezkerrak nola baite zure ustez. E, iru minuta eskaz ditugu, bat itiazakitze zerbait gehitu nahiko zenuken horren arira, ba, Parte bat, poderea nola, nola erabiltzen den, bai, frantziera, frantziera ditemanema Ikusten dugu, ezkerra, ezkerrein eh, eh, kontekstua ipatu dugu, eh, eta nola zatik ez dira arribatzen zerbaiten egitea, eta memento bidean ikusten dugu, Alemanian, eskuina eta ekologistak elgarren artian ustartzen direla. Eta uste dut, badera, kultura politika bat Alemanian, guai, ados ez direnen artean, zerbait lortzeko, herriein eh, onaren dako. Eta hori, Frantzian ezin dela, bueno, Frantziako kultura ez da hortan, Euskal Herrian berdin posiblia laike, ne guztuko, uh, eh, egualdean, de, eh, mana eh, frantzian nekezia gehiagoa da. Ara, hori mm -hmm. ne duke gehiago. Dena presidentziala da, eta dena gainetik behera. Gainetik Hori... Sistema ez da bat berdin, ez da autonomiarik. Mm. Europa ipatu duzunik, eh, bi izan duke egan, enetako iziarri garantzisua da zenta bada, haniz gauza, Europatik berdinak pasatu. Hala nola, eh, ekologiari buruz biztan da, eh, behar behote lain, herriek, bakotxak behar mena bada, haniz gauza, nunez bedia egiten Europa mailean, ez dute indarrik ez dira pastean dako Frantzian. Da izan ditugu haniz kasu, laborantxa mailean berean, ez duzu hartzen ale bat Frantzian berean, ez duzu, Alemanian bestetan, zeta merkatu berean zira. Hor, merkatu berian hartzen maituzue bakia diferentak erresumetan, e, hartzen duena gogorrena galduko du. Beaz, e, eh, Europa mailan da behar inda jaundia egin eh, ekonomian, a, defensiari buruz, libertatiri buruz, aniz gauzeri, energiari buruz ere, ez dena egina. Beraz, ongi jorraturik utzi ditugu gai hauek, ez? Oino gehiago erraiteko balegoke eta denbora fite joeten denez, ba, hortan utzi beharko dugu hilabetuntako aktualitatea jorran emankizun hau, mil esker eguzki urteaga, Daniel Kamblon, Batxitxa Boloki eta Juliet Berguinan, onmen zuen ideiak partekatzeagatik eta mil esker ere zuei entzuleak. Ongi finitu ezazuela eguna eta ikusarte. Bai, gabon. Gabon. bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum